اندم و پشیمان شوم اخطاء جمع الخطا اشتباهات ليس لدي وقت لاندم على اخطائی فانا دائما مشغول به اخطاء جدیده من وقت ندارم که بابت اشتباهاتم پشیمون بشم چون همیشه مشغول اشتباهات جدید هستم